baxın deməli Yazid ibn Muaviyyənin xilafəti 60-cı ildən 64-cü ilə kimi 4 il deməli xəlifəlik edib. Və Hicrətin 60-cı ilində e, Yazidə beyət edilib. O kən umruhu 34. O vaxt onun yaşı 34 idi. ولم يبيع الحسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير وكان في المدينة حسين بن علي ve عبد الله بن الزبير بيت etmediler ve onların ikisi Medine'deydiler. ولما طلب منهما أن يبيع اليزيد قال عبد الله بن آه، الزبير ناخي onların ikisinden تلبد edildi ki Yezid'e biyet edilsin. e, o dedi ki, Abdullah bin Zübeyir, unzur hədi leylə və anzur hədi leylə və uxbirukum bir ayə. Yəni, bu gecə deyil fikirləşim, rəyimi sizə söyləyəcəyəm. Fəqalu, naam, fələmmə kən ləy xarri minəl mədinə həribən ilə Məkkədə və ləm yübəyə. Amma gecə olduqda isə o Mədinədən qaçaraq Məkkəyə tərəf çıxdı və beyət eləmədi. Və ləmmə ciyə bil Hüseyin ibn Ali və qil ləhu bəyə qal. Amma e, Hüseyin ibn Aliyə gəldikdə isə Ona da deyilir ki, beyət et. O dedi ki, inni lə ubəyu sirran və lək ubəyu cəhran beynənləs. Mən də gizli beyət etməyəcəyəm. Mən açıq, aşkar insanların arasında beyət edəcəyim. Qalib nəm deyilək bəli. Ona məsələn, ləy xaraca xalfə Abdullah ibn Zübeyir. Və gecə olduğu zaman o da Abdullah ibn Zübeyirin arxasınca çıxdı. Hə, sonra yeni başlıq açır, deyir ki, İraq əhli Hüseyn, Hüseynə məktub göndərir. Bələğa əhlül İraq ənəl Hüseyin ləm yübəyyən Yezid ibn Muaviyyə və hum lə yuridunə Yezid ibn Muaviyyə. İraq əhlinə çatdı ki, Hüseyin e, Yezidə, radiyallahu anh, Yezidə bəyət etməyib, onlar da Yəzidi istəmirdilər. Bəl və la yuridun ma hətta Muaviyyəni istəmirdilər. La yuridun illə Aliyyən və avladı. Əlini və yalnız onun uşaqlarını istəyirlər. فأرسل الكتب إلى الحسين بن علي كلهم يقولون في كتبهم onlar deyir Hüseynə radiyallahu anhəyə məktublar göndərdilər və deyirdilər ki, məktublarında innə nubəyikə və lənurri illə əntə biz yalnız sən beyət edirik, səndən başqasını istəmirik. Və leysə fi unuqinə beyətən liyəzid və bizim boynumuzda yəzid hükmü heç bir beyət yoxdur. Bəlil beyətü ləkə, beyət sənədir. وتكاثرت الكتب على الحسين بن علي حتى بلغ أكثر من 500 كتاب كلها جاءت جاءت من أهل Kufə yəd'unehu ileyhim. Artıq məktub, məktublar olduqca çoxaldı və 500 məktubdan daha çox və Kufə əhli bu məktublarda Hüseyni çağırırdılar. Radiyallahu anh. Öndə dəlik arsal Hüseyn ibn Ali ibn ammihi Muslim ibn Aqil. Və bu zaman e, Hüseyn ibn Ali, yəni Hüseyn radiyallahu anhu, əmsi e, oğlunu Müslim ibn Aqili, ibn Əbi Talibi e, göndərir ora. Qatli təqassil umur hunəkə və liyarəb həqiqətəl əmr və cəliyyətəhu. Yəni, orada işləri əhatə etsin və yəni, işin həqiqətini bilməsi üçün. فلما وصل مسلم بن عقيل كوفة صار يسأل حتى علم أن الناس هناك لا يريدون يزيد بن يزيد بل Hüseyin. Və ora çatanda artıq ona bəlli oldu ki, insanlar Yazidi istəmirlər, əksinə Hüseyni istəyirlər. Və nəzələ ində Hani ibn Urva, Hani ibn Urvanın yanında o qonaq qaldı. Və cəənnəs, insanlar gəldilər dəstə-dəstə və tək-tək də yübəyyunə müslim aqil alə beyət Hüseyin və Hüseynin beyətinə, beyəti üçün Müslim nüaqilə beyət edirlər. ecmain fetemmet el ve bununla beyat tamamlandı. Ve kana Nu'man ibn Bashir emiran alel Kufa. Nu'man ibn Bashir Kufa'nın emriydi. Min qibel Yazid ibn Muaviye tarafından, Yazid tarafından. Felemma balagha el-amr en Muslim aqil beyne zahraneyhim ve ennehu yatihi'n nas və eşitəndə ki, Müslimin aqil, kim Müslimin aqil? Ha, əmisi oğlu Hüseynin və orada öz arasında, onlar arasında onun yanına cəmaat gəlir, ona bəyət edir azhara kənnəhu ləm yesmə şeyən və ləm yəbə bil əmr. Elə bil ki, məhəl qoymadı, elə bil ki, heç nə eşitməyib. Hətta xərəcə ba'dullezina indehu ilə Yazid fi'ş-Şam və axbaruhu bil əmr. Və onun yanında olanlar Yazidin yanına getdilər Şama və məsələni ona çatdırdılar. Və annə müslimə yubəyyuhun nəs və annə Numan ibn Məşir qeyru muqtaris bi hadal amr. Və dedilər ki, Müslim aqilə cemaat beyət edir və Numan da buna məhəl qoymur. Fəəmr Yezid bi'azl Nu'man ibn Bəşir və Yezid deyir ki, əmr etdi ki, Nu'man ibn Bəşir e, yəni istifa edilsin və arsələ Ubeydullah ibn Ziyad Ubeydullah ibn Ziyadı Küfəyə əmir olaraq göndərdi. Ubeydullah ibn Ziyadı. Və kən əmri, o bəstənin əmri idi. Və dammə ləhul küfə, küfəni də onun üçün cəm etdi. Liyualci hədə bu məsələni müalicə etmək üçün. Və vasala Ubeydullah ibn Ziyad leylən iləl küfə və gecə ikən Ubeydullah bin Ziyad Küfe'ye çattı. Mutelassimen üzünü örterek Fekan indeme yamur alen nas yusallim aleyhim. insanlar yanına geçende onlara selam verirdi. Yakulune ve aleykesselam der, değiller ki aleykesselam ya İbni binti Rasulillah Ey Peygamberin kızının oğlu yazılmın ennehul Hüseyin ve elə də edirlər ki, o Hüseyindir. Və annə o daxilə mütəxəffiyyən mütələssimən leylən və o e, gizli şəkildə daxil olmuşdu. Fəalim Ubeydullah ibn Ziyad ənəl əmrə ciddun. Babella ibn Ziyad yəni, artıq bildi ki, məsələ, məsələ ciddidir e, və insanlar Hüseyni gözləyirlər. Əndə dəlikə dəxəl al-qasr, summa arsal məvlə ləhu ismuhu ma'aqil, yətəqassı l-əmr və yarfə minəl rəs əl-müdəbbirə fi hədil e, məsələ. Hə, bu zaman o öz qəsrinə daxil oldu, sonra mövlasından birisini, Ma'qil adında birisini e, iş məsələni öyrənmək üçün bu işi idarə edən kimdir? bunu öyrənmək üçün göndərdi. Fədəhəbə alə ənəhu rəculun min Hims və ənəhu cəə bi 3000 dinar li musanadati Hüseyn radiyallahu anhu fəsar yəsər hattə tulla alə darihan ibn Urvə. Yəni axırda, yəni bu əmisi oğlunun, Hüseynin əmisi oğlunun qaldığı yer ona göstərildi. Fədəxə vəcədə Müslim Aqil, orada Müslim Aqil gördü. Və bəyahu atahu 3000 dinar və ona 3000 yəni, dinar verdi. Və sara يتردد أيام حتى عرف ما عنده ورجع بعد ذلك إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر يختسام من خروج الحسين radıyallahu anhu min Mekke'den ila Küfe. Bundan sonra Hüseyin radıyallahu anh'un Mekke'den Küfe'ye çıkması. Ba'den istekarat umur ve baya'a kethiru minen nas li muslimin akil arsala ila el-Hüseyin en aqdim fe innel amra kad tehiyye. Yəni, orada işlər yəni, bərqərar olduqdan sonra və insanların çoxu müslimin aqilə e, bəyət etdikdən sonra Müslim Aqil Hüseynə məktub göndərir radiyallahu anhuya. Deyir ki, gəl artıq hər şey hazırlanıb. Fəxarəcəl Hüseynu ibn Ali radiyallahu anhuma fi e, yevmi tərviyə. 8-ci gün. Tərviyə günü çıxır və kan Ubeydullah qad alimə məqam bihi Müslim ibn Aqil. فقال علي بهاني ibn Urva fəciyə bihi fəsəlu əynə muslim aqin qalə lə ədri. Hmm. O Übeydullah ibn Übeydullah var idi, hansı ki Yezid onu təyin etmişdi. Deməli, <clears throat> o, o da bilirdi ki, yəni Müslim aqlı kimin evində olub. Məsələni bilirdi ki, o həmən hənini çağırdı. Həni İbn Urvanın evində idi. Çağırır, e, deyir ki, Müslim nağıl harda? Deyir ki, bilmirəm. Fənədə Mevla müaqilən fədəxəl aleyhi fəqalə həl ta'rifuhu? Qal na'am fəəsqıda fi yədi və arəfə ənəl məsələ kən xid'a min Ubeydillah ibn Ziyad. Bilir ki, məsələ, yəni xidadı aldat, aldanmaqdır, ayaqda, yəni aldatmaqdır Ubeydillah ibn Ziyad tərəfdən və Ubeydillah ibn Ziyad ona deyir ki, Əynə müslümin, indi müslümin ağlı haradadır? Fəqalə vallahi ləv kənə təhtə qədəm yərəfət. Əgər deyir, Allah and olsun, əgər ayağımın altındadırsa, mən ayağımı qaldırmıram. Fədərəbə Ubeydullah ibn Ziyad əmrə bi həbs. Ubeydullah ibn Ziyad onu vurur və sonra əmr edir ki, həbs eləsinlər onu. Və beləqəl xəbər <clears throat> Müslümin aqili. E, xəbər Müslümin aqilə çatır. Kim idi o? Hüseynin, yəni elçisi deyək də belə. Fəqərəcə bi ərbət ələb və hasan Qasr, e, Qasr Ubeydullah ibn Ziyad 4000 nəfərlə çıxır və Ubeydullah ibn Ziyadın yəni qəsrini əhatə edir, dövrəyə alır və xarac əhlükuhu məhu küfə əhli onunla birgə çıxır. Və kan əndə Ubeydullah ibn Ziyad fi dəlikəl vaxt əşrafun nəs o vaxt Ubeydullah ibn Ziyadın yanında ə, e, şərəfli insanlar var idi. Belə vəzifəli deyək də. Fəqal ləhum e, xadilun nəsə an muslimin ibn aqil və onlara deyir ki, insanları müslim aqildən çəkindirin. Və vaadəhum bil atay və xawf axavafan bi ceyşəm və onlara yəni hədiyyələr vəd yer verdi və Şamın qoşunu ilə onları qorxuzdu. Yəni o böyüklər adi cemaatı qorxusundur ki, geri çəkilin. Fəsarul umara yuxadiluna nəsə ani muslim aqil və bu açıb əmirlər yəni qoşunu geri çəkdirməyə başladılar. Və kan qad xarac bi arba'ati alaf və şuarun ya Mansur أمت فما زالت المرأة تأتي وتأخذ ولدها ويأتي الرجل ويأخذ أخاه ويأتي أمير القبيلة فينهى الناس Və beləliklə 4000 nəfər idi və deyir, qadın gəlib öz uşağını götürərdi və ata gəlib öz uşağını, qardaşını götürür və qəbilənin başçısı insanların qadağan edir. Hətta ləm yabqa məhu illə tələsin rəcilə min ərbat ələf. 4000-dən 30 nəfər qalır. Və mə qabəti şəms illə və müslim aqil vəhdəhu. Və gün batanda artıq tək qalır müslim aqil. Zəhəbə kullun nəs anhu, hamısını buraxır. Və baqiyə vahidən yəmşi fi durubul küfə, küfən yollarında tək qalır, lə yədə əyni yədə bilmir kara gitsin. Fataraq əlbəbə alə imratinin kində, kindədən bir qapın, qadın qapısını döyür və ona deyir ki, su istəyirəm. Fəstəğrəbət minhu, thumma qalib ləhu, mən əntə, o təəccüblənir qadın, deyir ki, sən kimsə, qalə ənə müslümü aqil. Mən Müslümə aqilən və axbara həl-xəbər və annə nəsi xədəlu və xəbər verir və deyir ki, insanlar onu yalqız buraxırlar və Hüseyin gələcək ləənnəhu ərsələ iləyhi ən əqdim fə ədxələtxu əndəhə e, fil beyti mücavir. Hmm, və qadın da onu yaxınlıqda bir evə daxil edir və ətətxu bilməyin, ona yemək və su gətirir və ləkin vələ dəhə qanı bi ixbar Übeydullah ibn Ziyad. Lakin qadının oğlu xəbəri Übeydullah ibn Ziyada verir Yəni yerini verir. Fə arsələ eləyhi səb'inə rəculən 70 kişi göndərir və e, onu mühasirə alırlar və qatələhum və fil nihayə istəsləm onlarla vuruşur və axırda təslim olur. عندما أمنوه فأخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه Ubeydullah bin Ziyad. Yəni vaxt ona deyirlər ki, yəni əmin amanlıq veriləcək və onu əmrin evinə Ubeydullah bin Ziyadın qəsrinə aparırlar. Fələmmə dəxələ səalə Ubeydullah bin Ziyad an səbəbi xuruci hədə E, və e, o daxil olanda o bilim ziyad onun çıxma səbəbini soruşur. Niyə görə belə çıxırsınız da? Fəqalə bey'atun fi anaqin Hüseyn ibn Ali dedi ki, bizim boynumuzda e, Hüseyn ibn Ali üçün beyət var. Fəqalə ləhu və ona deyir ki, inni qatülükə, mən səni öldürəcəm. Qalə da'ni usli. Deyir ki, qoy, mən tövsiyə edim. Qalə naam. Deyir ki, bəli. E, Alsi fəltəfətə fəvəcədə Umar ibn Sa'd ibn Əbi Vaqqas. Ömər ibn Sa'd ibn Vaqqas fəqal lahu entə aqrabu nas minni rahiman. Yəni qohumluq tərəfindən ona deyir ki, insanlara ən yaxınsan, o sikisinə tövsiyə edirəm. Fəxədə fi janibin ad-dar və avsahu bi an yursila ilə Hüseyn bi an yarci. Ona tövsiyə edir ki, e, Hüseynə adam göndərsin ki, qayıtsınlar, gəlməsinlər Hüseyn. Fərsəl Ömər ibn Sa'd raculan ilə Hüseyn. Ömər ibn Sa'd yəni Hüseynə adam göndərir ki, xəbər versin, bi annəl amra qad inqada artıq məsələ qurtarıb və küfə əhli aldadırlar. Və qal Müslim, e, kəlmətül məşhur Müslim məşhur kəlməsini deyir. İrci bi əhlikə və la yağurrannaka əhlül Kufə. Sən e, yəni ailənlə qayıt, Kufə əhlinə aldanma. Fə in əhlül Kufə həyətən Kufə əhli qad kəzəbuk və kəzəbuni və leysə likadibin ray. Onlar mənə də yalan danışıblar, sənə də yalan danışıblar və yalançının heç bir rəyi olmaz. E, Qutil əndə dərkəsi bu vaxtı onu öldürülür e, Müslim Aqil. Arafa günü 9-cu gün və kan Hüseyn qad xaraca min Məkkə və Hüseyin də Məkkədən çıxmışdı. Tərbiyə günü 8-ci gün e, Müslümin ölməzdən əvvəl, bir gün əvvəl. Sonra sahabələrin Hüseynə yəni etiraz eləmələri çıxışında. Və kana kəsir min əs-sahabə qad hawalu man al-Hüseyn ibn Ali min al-xuruc. Sahabələrin çoxu yəni çalışdılar ki, mane olsunlar Hüseynin çıxmağına. Sahabələrdən Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As 3. Abu Said el-Kudr 4. Ve Abdullah ibn Zübeyir 5. Ve ahuhu Muhammedin Hanife kardeşi Muhammedin Hanife كل هؤلاء bunlar hamısı lamma alim ənə Hüseyn yuridu an yakhruj ila Kufa Hüseynin küfəyə çıxmanı istəyir nəhəvhu və həzihi aqvalu ba'dihim onları onu qadağan edirlər, çəkindirirlər bu da onların bir bəzi sözləridir. Abdullah ibn Abbas deyir ki, Hüseyn ləmmə arada xuruc çıxmaq istədikdə laula an yazri bi wa bika an nasu la shabbastu yadayya fi ra'sika fa lam atrukka tadhhab Və əgər yəni insanlar arasında bir pozorçuluq olmasaydı, belə bir rüsvaçılıq kimi də, yəni əllərimlə sənin başından tutardım, səni getməyə qoymazdım. İbn Abbas deyir. İbn Ömər deyir ki, kən İbn Ömər bir Məkkədə bələğ anə Hüseyn qad təvəccə ilə-Ərab. Ona xəbər çıxanda ki, yəni Hüseyn radiyallahu anhu İraqa tərəf yönəlib, ona çatır və deyir ki, hələ istəyirsən, ha getmək istəyirsən, deyir ki, İraqa və axrıc ləhul kutubu ləti arsələt minəl İraq yu'linə ənəhum ma'ahu və qal hədi kutum və beyətum qad qarruhu radiyallahu anhu və ardahu və Hüseyin radiyallahu məktublarını, İraq əhlinin məktublarını ona göstərir. Yəni, onlar elan edirlər ki, ona beyət ediblər. İbn Ömər deyir ki, lə tətim fə, fə əbəl Hüseyin illə ən yətəb. İbn Ömər deyir ki, yəni onlara getmə, amma Hüseyin radiyallahu anh isə boyun qaçırdı. قال ابن عمر ابن مالديش إني محدثك حديثا Mən sənə bir hədis danışam. İnnə Cibril ətən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrəl əleyhissalam deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi gəldi. Fəhəyyərə beynə dunya və axirə. onu dünya dünya ilə axirət arasında seçim verdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi axirəti seçdi. Dünyanı istəmədi. Və innəkə bid'atun min səndi ondan bir hissəsən. Vallahi la yaliha ahadun minkum abadan. Və ma sarafaha Allahu ankum illa lillazi huwa khayrun lakum. Fa aba an yarji'a fa atanaqahu Abdullah ibn Umar və baka və qal astawdi'uka Allah min qatil. Yəni sonra e, deyir ki, yəni qayıtmağı tövsiyə edir və onu qucaqlayır Abdullah ibn Ömər və ağlayır və deyir ki, yəni ev ki, öl ölmək yola çəndə kimi onunla vidalaşır. Abdullah ibn Zübeyir qalib Hüseyin, "Əynə təzhəb, hara gedirsən? Təzhəbu ilə qavmin qatalu abaka və ta'anu axak." Yəni sən o insanların yanına gedirsən, atanın da, qardaşını da öldürüblər. "Lə təzhəb, getmə." Fə əbəl Hüseyn illə en yəxruc və Hüseyn deyir, yəni e, getməyi qərar verdi. Əbu Said el-Xudri Qarə ya Əbə Abdillah, inni ləkə nasr, ey Əbə Abdillah, mən sənə nəsiyyət edirəm <laughs> və inni aleykum müşfiqun. Mən sizə görə qorxuram. Qad bələn ənnu qad kətəbəkum qovmin şiətikum bil kufə yəd'unəkə iləl xuruc iləyhim. Yəni, mənə xəbər çatıb ki, İraqlılar, küfəllər məktub yazıblar, çıxmağı çağırırlar, sən onlara qarşı çıxma. Fə inni səmiyyətə əbəkə yaxul fil küfə. Mən küfədə atanın dediyini eşitmişəm ki, vallahi ləqad mələltum və əbqadtum və əl-məllun və əbqaduni. Yəni mən deyə onlardan bezdiyim və onlara nifrət etdiyim, onlar da məndən bezdilər deyim, mənə də nifrət etdilər. Və mə yekun minhum vəfa'un qat. Onlarda heç vaxt vəfa olmayıb. Və mən fəzə bihim fəzə bis-səhmil əxib. Vallahi mə lehum niyyatun və la azmun alə əmrin və la sabrun alə seyfin. Hətta Əlizadan sözlərdir ki, onlar deyir, onların nə niyyətləri var, nə qətiyyəti var bir işdə, nə də ki, qılıncıcı səbri var deyir. Fırazdaq şair və dəlikə bədə xuruc Hüseyn. Burada Fırazdaq şairdir. Hüseyin çıxandan sonra onunla görüşür. Deyir ki, minə ilə Ardan qali minəl İraq, İraqdan qali. Keyf hal əhl İraq? Deyir ki, İraq əhlinin halı nədir? Qaləl qulubuhu ma'aka və suyufu ma'a bəni Umeyyə. Deyir ki, onların qəlbləri səninlədir, qılıncları isə bəni Umeyyə ilədir. Fə əbə illən yaxruca, yenə deyir, çıxmağı davam etdi və qalə Allahul Müstəhan, deyir ki, Allahul Müstəhan. Və bələqəl Hüseyin xəbər Müslim, e, Müslim Aqil, Hüseyin radiyallahu anh, Müslim Aqilin ölməsinin xəbər çatdı o elçi tərəfdən fəhəmməl Hüseyn ən yərcə fətəm fəsəlləmə əbnəvu müslimin əqil və qalu lə vallahi lə nərcə. Yəni, onda deyir, Hüseyin adalarını qayıtmağa düşündü, Amma deyir, Müslümin Aqilin oğulları dedilər ki, yox, vallahi qayıtmayacaq, hətta deyir, atamızın intiqamını almayacaq. فنزل على رأيهم وحسين رضي الله عنه أمان رأيين götürdü وبعدان علم عبيد الله ابن زياد بخروج الحسين أمر الحر بن يزيد أتم أن يخرج بألف رجل آه، مقدمة ليلقى الحسين في طريق سنة عبيد الله ابن زياد بن بلنده حر ابن يزيد تميمينين min nəfərlik e, qoşunla e, Hüseyni qarşılamağa göndərdi. Fələq ilə Hüseyn Qayəmin qadisi, qadisiyə yaxın bir yerdə onu qarşıladı. Qalləhül hurhur ona dedi ki, ilə eynə yə İbni binti Rasulullah, ey Rasulullahın qızının oğlu, hara gedirsən? Deyir ki, İraqa. Qalə fə inni əmrkə ən tərcüm, mən sənə əmr edəcəyim, sən qaydasan. Və ən lə yəbtəlini ləhu bikə, yəni Allah Teala məni səninlə imtihana çəkməsin. İrci min heyzə ətey, haradan gəlirsən, ora get. İzhəb ilə şəm, Şam'a git ila hayfi Yazid Yazid'in olduğu yere la tuqdim ila Kufa'ya gitme. Fe Ebel Hüseyin zalika e, Hüseyin boyun kaçırdı. Thumma ceale Hüseyin yesiru cihad Irak. E, sonra e, yani Irak tarafı gitmeye başladı. Ve sar Hür ibn Yazid yuakisu. Hür ibn Yazid ise onu əks tərəfdə idi və ona mane olurdu. Hüseyn Hüseynə dedi ki, Hüseyn ona dedi ki, ibtaid anni. Anan sənə itirsin deyə məndən uzaqlaş. Fəqal el-Hir ibn Yazid Fəl ibn Əziz dedi ki, vallahi ləv qaləhə qayruka minəl ərəb ləqtəsastu minhu min ummihi. Əgər vallahi and olsun ki, əgər bunu səndən başqası, başqa bir ərəb desəydi, mən də ondan və anasından imtahan alardım, intiqam alardım, qisas alardım. Və lakin mədə aqul və ummuka seyyidətun nisəl aləmin. Lakin mən nə deyim, sənin anan bütün aləmlər, aləmlərin qadınlarının ağasıdır. E, Hüseynin Kərbalaya çatması. Əndə dəlik imtənəfsə ən məsir və bu vaxtı Hüseyn, yəni yəni gedişini qarşı alındı. Thumma cəət müaxirət ceyş və kənə ədədum 4000 fi qiyyət Umar ibn Sa'd və kənə Hüseyn fi məkan yuqal lehu Kərbələ. Hüseyn Kərbələ deyilən yerdə idi və 4 minlik qoşunla Umar ibn Sa'd gəldi. Ondan soruşdu, bu nədir? Qalu Kərbələ. Dedi Kərbaladır dedilər və qala Kərbun və bələ. Dedi ki, Kərbun və bələ. Hmm. Kərb dərdqəmdir, bəladır, bəladır da. Kərbələ. Kərbələ, yəni Kərbun və bələ. Dərdə və وَلَمَّا وَصَلَ جَيْشُ عُمَرَ بن سَعَدِ كَلَّمَ Hüseyn Ömər ibn Saadın ceyşi, qoşunu çatdıqda Hüseyni danışdırır və Amarahu ən yədhəməhu ilə ləvaq əmr edir ki, onunla birlikdə İraqa getsin. Abdullah ibn Ziyad olan yerə, o da boyun qaçırır. وَلَمَّا رَا أَنَّ الْأَمْرَ جِدٌّ Görəndə ki, məsələ ciddidir. Qal li Ömər ibn Saad, Ömər ibn Saad deyir ki, İnni xeyruka beynə sələtədə umur. Mən səni üç iş arasında yəni seçim verirəm, onlardan istədiyini seç. Deyir ki, nədir onlar? Əntədəəni ərci. Yəni, imkan ver, qayıdım. Av ədəbə ilə təqrim min soğul müslim, yaxud da ki, müsəlmanların yəni, keşiş çəkdiyi yerlərdən birinə gedim. Av ədəbə ilə yəzid, yaxud da yezidə gedim. Əzav yədi, fi yədi bir şəm, əlimi onun şamda onun əlinə qoyum. Yəni, beyət edin. Fəqalə Umar Müsa'ad, naam. Ərsil əndə ilə yəzid və ərsil e, أرسل أنا إلى عبيد الله ابن زياد وننظر ماذا يكون في الأمر Deyik, Umar Sal deyir ki, sən e, yəni Yezidə göndər, mən də Übeydə ibn Ziyada göndərim, baxaq məsələ, məzə yəkunu fil əmr, məsələdə nə olur? Fələm yursul Hüseyn ilə Yezid, e, e, Hüseyn Yezidə göndərmir və Umar ibn Sal isə Übeydə ibn Yezidə, Ziyada göndərir. Fələm məcə Rasul ilə Übeydə ibn Ziyad, Yəni, nə vaxt ki, deyir, elçi Ubeydullah ibn Ziyada gəlir və xəbəri ona verir və Hüseyin deyir ki, mən sizə üç arasında ixtiyar seçim verirəm, radiya, radiya Ubeydullah ibn Ziyad. Ubeydullah ibn Ziyad bununla razılaşır. Ey vahidə yaxtaruhul Hüseyin, yəni bunlardan birini Hüseyin seçsin. Və kən əndə Ubeydullah ibn Ziyad racun yuqal ləhu şəmmə şimri ibn dilcəvşən. Übeydə ibn Ziyadın yanında Şimmir ibn Zilcovşan adında birisi var idi. Və kəni minəl muqarrabini min Übeydə ibn Ziyad. Yəni onun yaxın adamlarından idi Übeydə ibn Ziyadın. Fəqalə lə vallahi hətta yenzilə alə hukmi. Vallahi yoxdur, o sənin hökmünə inməlidir. Yəni Hüseyn sənin hökmünə inməlidir. Faxtara onunla deyə o qururlanır Übeydə ibn Ziyad. Onun asırı ilə aldanır. Nə hətta yenzilə alə hukmi. Yəni bəli, o mənə hökmünə inməlidir. Yəni Küfəyə gəlməlidir, mən oradan Şama, yaxud e, Mədinəyə, yaxud da ki, müsəlmanların keşif çəkdiyi yeri göndərəcəyəm. Və qam Ubeydullah ibn Ziyad bir səli şimrin zəlcəvsən. Ubeydullah ibn Ziyad o şimri göndərib və qal idhəb hətta yənzilə ləhə hükmi. Get o deyir hətta mənim hökmə eninə qədər. Fə in radiya Umar ibn Sa'd və illə fə əntəl qaidə məkənəhu. Deyir, Umar ibn Sa'd hansı qoşun əvvəl başçısı razı oldu, olmadı sənin qoşun başçısısan. Və kən Ubeydullah ibn Ziyad qad cəhəzə Umar ibn Sa'd بأربعة ألاف يذهب إلى الرأي ذلك عبيد بن Ziyad eh, Omar ibn Saad yəni bir 4 minlik qoşunla hazırlamışdı ki, onu eh, rəy hərəkəti fəqalləhu iqdi əmrül Həseyn thumma idhab ilə rəy. Rəy hansı bu yerin adı desən deyir ki, e, Hüseyn məsələsini yəni bitir və sonra raya gəl. Və kənə qad vaadahu bi vilayəti ray və ona ray deyilən yerin vəliliyini, yəni e, vəd vermişdi. Fəxərəcə Şimbir Zül Cəvşən ilə Heyf Hüseyn. Amma həmən Şimbir Zül Cəvşən e, Hüseyn ibn Alini və Hur ibn Ziyad olduğu yerə və Ömər ibn Sad olduğu yerə gəlir. Fələmmə cəəl xəbər ilə Hüseyn, xəbər Hüseynə çatanda və ənəv la buddə ən yənzilə ələ hükm Übeylə ibn Ziyad, yəni o Übeylə ibn Ziyadın hökmünə inməlidir, inkar edir. Hüseyn, Hüseyn radiyallahu burada boyun qaçırır. Lə vallahi lə ənzil alə hukm Übeylə ibn Ziyad əbədə. Mən heç vaxt Übeylə ibn Ziyadın hökmünə inmərəm. Və kənə adud ləzi ma'a Hüseyn və səbunə fərisən. Hüseyn radiyallahu anh birgə olanların sayı 72 atlı idi. Və ceyşül kufə xamsətü ələf. Amma kufənin qoşunu isə 5000 idi. Və ləmə təvaqəfəl fəriqan qalə Hüseyin li ceyş ibn Ziyad. E, nə vaxt ki, iki dənə dəstə dayanır, Hüseyin İbn Ziyadın qoşuna deyir ki, Raciu anfusakum və hasibu özünüzə qayıdın və özünüz hesaba çəkin. Həl yaslı öləkum qısalu misli, mənim kimisi ilə sizinlə vuruşmaq olarmı? Və ana İbn binti Nəbi, mən sizin peyğəmbəriniz qızının oğluyam. Və leysə alə vəcil ardı İbn binti Nəbiyin qeyri. Yəni yer üzərində, yəni peyğəmbər qızın oğlundan məndən başqa qızın oğlu yoxdur. Faqat qal Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm e, li və li axı artıq peyğəmbər mənim üçün və qardaşım üçün demişdir ki, bunların ikisi cənnət əhlinin cavanlarıdır. Cavanların ağasıdır. Və sonra yəhukum alə tərki əmri Übeylə ibn Ziyad və onları e, həvəsləndirir ki, qoşunu Übeylə ibn Ziyadın əmrini tərk etsinlər və özlərinə qoşulsunlar. Sandam el-Hüseyn minhum sələsin. Onlardan da qoşundan 30 nəfər də Hüseynə qoşulur. Və yuhimmu el-Hurr ibn Yazid التميم الذي كان قائد مقدم جيش أبي الله زياد فيقيل للحر بن يزيد أنت جئت معنا أمير المقدم والآن تذهب إلى الحسين ووضع يعني حر بن يزيد تابل بالفكرة düşmək istəyir və ona deyirlər ki, e, sən deyir ki, qoşunun başçısı olaraq gəlmisən, sən indi Hüseyn tərəfə keçirsən. Və qal və yəhəkumullah inni uxayyir uxayyir nəfsi beynəl cənnəti və nəndi. Mən nəfsimi cənnətlə cəhənnəm arasında e, bir seçim vermişəm. Vallahi la axtaru aləl cənnəti və law qutti'tu və afriqtu. Mən də cənnəti e, cənnətdən başqasını seçmərəm, hətta öldürülsəm də, yandırılsam da. Bədə dəlikə salləl Hüseyn zuhur vəl asr min yevmil xamis, 4-cü günü e, Hüseyn radiyallahu anhu zöhrlə əsri qılır. Sallə bil fəriqeyni bi ceyş yubeylə mizyər və billəzi məhu həm qoşuna, həmçində öz adamlarına imamlıq edir və kənə və kənə qalə ləhum minkum imamun və minnə imam qal lə bəl nusalli xalfıqə. Demişdi ki, sizdən bir imam olsun, bizdən bir imam. Onlar dedilər ki, yox, sən, biz sənin arxanda namaz qılacağıq. Hə, harada qaldı? Hə, ki. Hə, orada arxasına xalf Hüseyn və Hüseynin arxasınca Zöhrü əsir qıldılar. Fələmmə qarəbə vaxtul məğrib, məğrib vaxtı yaxınlaşanda təqaddəm bi xuyulum nəhvəl Hüseyn. Atları ilə Hüseyn tərəfə yönəlirlər və kənə Hüseyn muhtəbiyyən bi seyfihi fələmmə rəahu və kənə qad nəmə qalilən qalə mə hədə qalu ənəhu təqaddəm fəqal idhəbu iləy fəkəllim və qulu ləhu mədə yuridun. Və görəndə ki, onlar yaxınlaşıblar, deyir ki, bu nədir? Deyir ki, onlar yaxınlaşıblar, deyir ki, onlara danışdırın ki, bu nə məsələdir, nə istəyirlər? فذهب عشرون فارس minhum Əl-Abbas ibni Ali ibni Əbi Talib və onlara 20 nəfər atlı gedir. Abbas ibn Ali ibn Talib, Axul Hüseyin Hüseynin qardaşı fəkəlləmuhum və səluhum onları danışırlar, onlardan soruşurlar. Qalu immə ən yənzil alə hukm Übeylə ibn Ziyad və immə ən yuqatə. Ya o emməlidir hökmünə, Übeylə ibn Ziyadın hökmünə emməlidir, yaxud da ki, vuruşulmalıdır. Qalu həttə nuxbir alə Abdillah, dillər ki, onda biz Əbə Abdillah Hüseyni xəbər verək. Və rəca ilə Hüseyn Hüseynə qayıdırlar xəbər verirlər və fəqalə qulu ləhu əmhilunə hədi leylə. O deyir ki, onlara deyin ki, bu gecə bizə möhlət verin və qadən nuxbirukum həttə usalli li Rabbi və sabah sizə xəbər verəcəm, həttə Rəbbim üçün namaz qılın, namaz qılın fə inni uhibbu ən usalli li Rabbi təbarək və ta'ala Rəbbim üçün namaz qılmaq istəyirəm fə bətə leylətə və tilkə o gecə, e, gecənin namazla keçirdi və istiğfarla Allah ta'ala dua edərək və mən məahu o və onunla birlikdə olanlar. Vəqatı tıftı yaxtafdı e, vaqiəsi. Fi sabah yomul cümə şəbbəl qital beynəl fərəqeyn. Cümə günün səhərində, yəni 61-ci ildir ki, ə, səhərində ə, döyüş başladı iki tərəf arasında. Ləmmə rafadar Hüseyn, Navaq Hüseyn, yəni əsir düşməyi boyun qaçırdıqdan sonra. Vakanətə kiffətən qeyr mutəfkəfiyyətən. Bu tərəzinin gözləri bərabər deyildi. Bir tərəfi 5000 o bir tərəfi isə Fəra əshab Hüseyin ənəhum lə taqətlərin bi hədə ceş. Hüseyin radiyallahu anh yoldaşları görəndə ki, artıq onların bu qoşunla döyüşməyə taqəti yoxdur. Fəsa rahimə həmmuhum əl-vəhid əl-məvd. Onların bir dənə fikri ölüm idi beyni Hüseyin radiyallahu anh qarşısında. Fə asbahu yəmutuna beyni yedil Hüseyin radiyallahu anh vəl-vahidil vəl-axar və Hüseyin radiyallahu anh qarşısında bir-birinin ardınca ölürdülər. Fənəv cəmiyyən və ləm yəbqa minhu əhəd illəl Hüseyin və onlardan yalnız Hüseyin qaldı. Ve bakıya Hüseyin ba'de zelike neharan tavilen. Bundan sonra Hüseyin uzun günü gün uzunu kaldı. La yukdim aleyh ahadun. Ona, hiç kim ona telefe kim gelebilmirdi. Hatta yarca la yuriden yüftele bi katlihi e, radiyallahu anhu. Yani hiç kesi onu öldürmekle imtihan çekilmek istemirdi. Ve istemarra hadil am hatta ca bu iş devam etti hatta ki Şimmir ibn Zülcevşen gəldi və sahibin insanlara qışqırdı. Vay hakum səkilatkum ummatkum analarınız sizi itirsin. Vay olsun sizə. Ahitu bihi onu dövrəyə alın və öldürün. Fəcə və hasaruhu hasaru Hüseyn ibn Ali və gəldilər Hüseyn Əlini mühasirə aldılar. Fəsara yəcul beynəhum biseyf onlar arasında yəni e, qılıncı ilə dövrə, dövrən e, fırlanırdı və arda فقتل قتل منهم من قتل وكان كالسبع ولكن الكثرة تغلب الشجاعة yəcül beynəhum bisseyf və radiyallahu anhu və arda hətta qatilənəti Hüseyin radiyallahu anhu Hə, onlar arasında gəzirdi dedi, qılıncı ilə və onlardan bacardığını öldürdü. Yəni bir, yəni səbr kimi idi. Səbr da bir vəhşi, yəni, yəni aslan kimi idi. Lakin deyir, çoxluq deyir, azlığa, e, şücaətə qalib gəlirdi. Çoxluq təğlibu şücaə. Və sahibihim şimilim zövcən və yəhəq mədə tantadirun. Və dedi ki, yəni o şimilim zövcən qışqırdı ki, nə gözləyirsiniz? İrəlliyin. Və təqaddəm ilə Hüseyn və Hüseynə qarşı irələndə fəqətəluhu radiyallahu təbarək və teala anhu vəl-ləzi bəşirə qatl Hüseyn huvə Sinan ibn Ənəs ən-Nəxayə və hə, onu öldürdülər və onu birbaşa öldürən Sinan ibn Ənəs ən-Nəxayə idi. Və həzzə rəsə başını kəsir və qilə innəl-ləzi qatələhu Şimr Zilcəşən qabbəhəhullah və deyilmişdi ki, onu öldürən həmə Şimmin Zilcəvşəndə belə bir rəydə var. Əsas məşhur budur, Şimmin Zilcəvşən və Allah onu söyləsin. Və bədən qutlu Hüseyn o öldürükdən, öldürüldükdən sonra Humilə rəsuhu ilə Ubeylə ibn Ziyad, onun daşı Ubeylə ibn Ziyad gətirilir Küfəyə. Fələmə vasıla rəs ilə Ubeylə ibn Ziyad və baş gətirildikdən sonra Ubeylə ibn Ziyadə cəalə yan kutubihi ey yadri, onun başını vurmağa başlayır. Və ma'hu qadibun yudxilu fi fəmil Hüseyin əlində bir çomaq var idi, e, çubuq kimi, onu Hüseyin ağzına daxil edirdi. Və yaqul inkənə لحسن, لحسن الثغر فكان أنس بن مالك جاء فقام وقال والله لا أسوءنك لقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من fihi və sonra deyir ki, Ənəs ibn Məlik deyir ki, gəlisən, oturmuşdu orada, deyir ki, vallahi səni deyir, pis hava salacağım, ə, artıq mən gördüyüm Peyğəmbər s.ə.v sənin o çomaq qoyduğun yeri, o ağzını yəni, yəni öpərdi. Qal İbrahim Nəxər radiyallahu anhu, ləv kuntu fīmən قتل الحسين ثم udxiltul cənnə ləstəhir ən anzura ilə vəchi Rasulullah s.ə.v. İbrahim Nəxai deyirdi ki, əgər deyik, mən e, Hüseyin radiyallahu öldürənlərdən olsaydım, sonra da əgər cənnət daxil edilsəydim, mən deyib, Peyğəmbər s.ə.v üzünə baxmaq utanardım. Mən qutulum Hüseyin fi vaqatda. Həmən, həmən hadisədə Hüseyinlə birlikdə kim öldürüldü? Senin dəlilləyin bir tutmada, qarşı tutmada yəni. Tarix sürülür, yaşlılar qaldı kimi öldürülür, sahabilərin həkimlərdə də. Məhəq Hüseyn, yəni Hüseyn radiyallahu anh çıxışının hökmü. Ləm yokun fi xuluc Hüseyn radiyallahu anhu lə masla din və lə maslaha din, dünya. Hüseyn radiyallahu anh bu çıxmasında nə dini, nə də dünyavi bir xeyir var idi. Və lidəlikə nəhəv əkəbir sahabə fi dəlikəl vaxt. Buna görə deyir ki, sahabələrin, böyük sahabələr onu qadağan etmiş, çəkindirmişdi. Bəl bihədəl xuruc nələ uləikə zaləmət duqad min sibt Rasulullah səlləm hətta qataluhu məzlumən şəhidən. Hətta deyir ki, onun çıxması ilə yəni o zalimlar Peyğəmbər səlləm nəvəsini yəni, e, öldürdülər məzlum şəhid alındı. Və kənə fi xuruci və qatli minəl fəsəd və onun çıxmasında və öldürülməsində elə bir fəsəd var idi ki, mələm yəkun yəhsul ləv qadə fi bələdihi ölkəsində yerdə otursa belə bir yəni, fəsad olmazdı. Vələkinnəhu əmrullah təbarək və teala. Mə qaddərəllahu təbarək və teala kənə və ləv ləm yəşəyin nəs. Yəni, bu da ki, Allahın işidir, Allah Taalanın təqdir etdiyi olmalıdır, e, insanlar da istəməsə də. Və qatəl və qutl Hüseyn və qatl Hüseyn leysə bi azamin qatl anbiya. Hüseyn radiyallahu anh öldürülməsi peyğəmbərlərin öldürülməsindən daha da böyük deyildir. Və qad quddimə rasu Yahya ibn Zəkariya sallallahu əleyhi və səlləm alayhi mahran li baghi. Yəni deyir ki, artıq deyir Yahya ibn Zəkariyanın peyğəmbərin e, başı kəsilərək, yəni bir zinakara mehir olaraq verilmişdir. Və qutilə Zəkəriyyə, Zəkəriyyə öldürmüşdür və aradu qatlə Musa, Musanı öldürməyi istəmişlər və aradu qatlə İsa, İsanı da öldürmək istəyirlər və qatəlu qeyra minəl ənbiyə, başqa peyğəmbərləri də öldürürlər və qədəlikə qutilə Ömər və Osman həmçinin Ömər də öldürülür, Osman da öldürülür və Əli də öldürülür və haylə kulüm afdal minəl Hüseyin, bunların hamısı Hüseyndən də əfsəldir. فلذلك لا يجوز للإنسان إذا تذكر مقتل Hüseyin أن يقوم باللطم والشق وما شابه ذلك. Buna görə insana yaraşmaz ki, onun ölümünü xatırlayanda e, sinəsini girsin, üzünü vursun, bu kimi şeylər. Bəl kullu hədə mənhün anhu, bütün bunlar hamısı qadan olunub. Fə inni nəbi səsəm qal, leysə minnə mən latamal xudur və şaqal cüyub, yəni üzlərini vuranlar, yanaqlarını cıranlar və sinələrini cıranlar bizdən deyildir. Və qal s.ə.v. Ənə bərim minəs saliqati vəl haliqati və şaqqa, mən deyir, başını qırxandan, sinəsini cırandan uzaqam, ə, saliqa həmçinin o ə, e, mərsi oxuyandan, yəni qışqırandan. Vəl haliqa hansı ki, başını qırxır və şaqqa da sinəsini cırır. وقال صلى الله عليه وسلم إن الناح لم تتو إذا لم تتو فإنها تلبس يوم القيامة درعا من من cərab və sirbələ min qatran. İlk o hansı ki ölü, ölü üzərində ağlayana e, qiyamət günü bir qoturdan bir paltar geyindirilir. Fəl-vacib alə muslim ilə cəət əmsəl hədil məsə ən yəqul kəmə qalə Allah təbarəkə və teala və müsəlmana vacibdir ki, belə bir məsələlər, müsibətlər olduqda Allah Teala'nın dediyi kimi desin, əlləzin idə əsabət musibətun qalu innə lillahi və innə ileyhi raciun. İnsanların ə, e, Hüseyin radiyallahu ölümünə olan mövqeyi. Ənəs və Qatıl Hüseyin əleyhissalat davayib. İnsanlar e, Hüseyin radiyallahu ölümündə üç tayfadır. Birinci tayfa yaravun ənə Hüseyin e, qutilə bi haqqın. Birinci tayfa olur ki, Hüseyin radiyallahu haqqı ilə öldürülüb. Və ənə o kənə xaricən aləl imam. O imama qarşı idi. Və arada ən yəşuq asıl müsəlmanların birliyini qırmaq istəyirdi. Və qalu, dedilər ki, qal Rasulullah s.ə.v. Mən cəəkum amrukum alə racunun vahid yuridə ən yufadiqə cəmaat faqtulu. Onlar dəli gətirilər Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, sizdən e, sizə qarşı biriniz gələrsə, sizin əmriniz bir kişinin üzərində toplaşıbsa və cəmaatınızı parçalamaq istəyirsə, onu öldürün. Kimliyinə asıl olmaya. Və Hüseyin Arada Nifadəqə cəmaat müslimin Hüseyin deyil müsəlmanların dəstəsini, cəmaatını ayırmaq istəmişdi və Peyğəmbər salsan demişdi, kimliyinə asıl olma öldürün. E, və onun öldürülməsi də səhihdir və həzə e, budur nasibilərin, nasibilərin sözüdür. Nasibilər kimdir? Rafizilərin əhdidə. Rafizilər əhl-i beyti işdirənlər, nasibilər isə əhl-i beyti alçanı ifrət edənlər. Bunlar nafillərin sözüdür. E, ikinci tayfa odur ki, onlar şiyələrdir. Qal humul imam, huvel imamu ləzi təcib taatu imamdır, itaati vacib olan və kən yəcib ən yüsəllimə iləyil amr və iş ona təslim olunmalıydı. Üçüncü tayfa odur ki, onlar əhl-i sünnə vəl cəmaədir. Yəni, e, Hüseyin radiyallahu anh məzlum öldürülür. Və ləm yəkun mütəvəlliyən lil əmri, ey ləm yəkun imamən. O imam deyildi vəli deyildir. Necə ki, e, necə ki bidətçilər deyirlər. Və la qutilə xariciyan radiyallahu anhu, bəl qutilə məzluman şəhidədir. O çıxaraq da öldürülməyib. Yəni Yezidə qarşı çıxaraq da öldürülməyib. O məzlum olaraq öldürülüb. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-Həsən və Hüseyn seyyidə şəbəbil əhl-cənnə. Onların ikisi Hüseyn də, Hüseyn də, Həsən də yəni cənnət əhlinin cavanlarının ağalarıdır. Və dəlikə ən Hüseyn arada rücu. Nəyə görə? Çünki Hüseyn arada qayıtmaq istəmişdi. Abu Zəhəb ilə Yezid, Yezidə getmək istəmişdi Şama. Və lakinə mənaqat onlar yəni mani olmuşlar. Hətta deyir ki, e, istəmişlər ki, İbn Ziyad üçün onu əsir tutunlar. Yezidin Hüseynin öldürülməsində olan mövqeyi. Ləm yakun Yezid yədun fi qatl Hüseyn. Yezidin bu məsələdə əli olmayıb. Və leysə hədə difən an Yəzid, Yəzidi müdafiə etmək deyildir. Və ləkinnə difən an Yəzidi haqqı müdafiədir. Arsıl Yəzid Ubeylullah ibn Ziyad liyahulə beynə Hüseyn və al-usul ilə küfə. Yəni, o Yəzid Ubeylullah ibn Ziyadı göndərib ki, yəni Hüseynlə küfə arasına girməsi mani olsun da. Onu öldürməyi əmr etməmişdi. Bəl Hüseyn nəfsu kənə hüsnə zann bi Yəzid. Hətta əksinə Həsən e, Hüseyn özü Yezid barəsində gözəl zəndə idi. Hinə qalə dəuni əzhəb ilə yəzid fəadə yədi fi yədi. Dedi, demişdi ki, qoy mən gedim, əlimi onun əlinə qoyum, yəni beyət edim. Qalə Şeyh İslam İbn Teymi, İbn Teymi deyir ki, İnnə Yəzid İbn Muaviyə ləm yəmur bi qatl Hüseyin. İbn Teymi rəhmət buyurur ki, Yəzid İbn Muaviyə Hüseyni öldürməsini əmr etməmişdir. Bütün ittifaqa görə. Və ləkin Kətəbə ilə İbn Ziyad ən yəmnəuhu an vilayət İraq. Əqrof İbn Ziyadə yazmışdır ki, yəni onun Iraqın İraqın valisi olmağını qoymasın. Və ləmmə bələğə Yazid qatl Hüseyn, e, Hüseynin ölümü E, yerdə çatanda o ağrı izhar etdi, hiss etdirdi. Və zaharal buka fi dari və onun evində, həyətində ağlaşma ortaya çıxdı. Və ləm yesbi lehum hariman bel akram ehli beyti və əcazahum hatta raddahum ilə biladihim. Onlardan heç kimin ailəsindən nə e, yəni səb, yəni cariyə tutdu, e, ona əhli beytinə ikram etdi və onlara öz ölkəsinə qayıtmağa icazə verdi. Əmmə rivayətlə fi kutubi müftədiyə bidət əlin kitablarında gələn rivayətlə gəldikdə isə ənə uhinə e, nisə əhli beyt, e, yəni orada gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in e, əhli beytinin qadınlarına alçaldıldı və ənnəhunə uxidə ilə onlar Şama, yəni cariyə kimi götürüldülər və uhinnə hunəkə hədə kullu kələ. Bunlar hamısı batil kəlamdır. بل كانوا بني أمية يعني أبتديك بنو أمية بنو هاشم دي تعزيم ديرلا ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك ابن مروان هذا الأمر وأمر الحجاج أن يعتزل ويطلق يطلقها فهم كانوا يعظمون بني هاشم بل لم تصبح هاشميه tusbih Haşimiye. Ama yani onlar təzim edirlər. E, heç biri yəni səbi olaraq, yəni cari olaraq götürülməmişdir. həmçində hakimiyyət qadınları, yəni hörmətli olaraq, izzətli olaraq izzətli idilər. Fəlkəlamu ləzi yuqal an Yezid ənəhu səbə nisə əhlül beyt, yəni Zeyd barəsində, Yezid barəsində olan kəlam ki, o qadınları əhlül beyt qadınlarının yəni cariyə tutmuşdur. Bu batil yalan bir kəlamdır. Və məzukir ən rəsul Hüseyn rəsul ilə Yezid, fədə aydan ləm yəsul həmçinin onun başını Hüseyn radiyalarının başını yerdə göndər göndərilməsi bu da sabit olmuyor. Bəli inna rasul Hüseyn baqiya ində Ubeydullah fi Kufa. Onun başı e, e, Ubeydullahda qalmışdı. Ubeydullah ibn Ziyadda. Vadda dufin Hüseyn və la yu'lam qabruhu. Və deyir ki, o bastırıldı, onun qəbri bilinmir hardadır. Ona görə indi görsən 3 yerdə, yəni Misirdə deyirlər, Şamda deyirlər, İraqda deyirlər. Şey, Ubeydullah ibn Ziyadda Dəlil nə? Dəlil yox idi. Bizim İslamı dəlil yox idi. Dəlil yoxsa sahabələr tanısın etmiş, sahabələr qadan etdilər ki, belə yaramazsın. Dəlil götürür ki, o olmalı. Hüseyin nədə? Nə? Sözünüzü.